Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin القائل في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين لا يريد الله ليجعل عليكم من خرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون Wassalatu wassalamu والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلينا أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله Al-Qurama Al-Aiza Al-Fudala Hadrat Al-Muhtaramin Julasa Inal Afadil Masyayih Asatid Warasatul Anbiya Hum siraju umat fid dunya wal akhirah Sepuh bini sepuh Man balagha rutbata alil fadli walau sofian Kalangkung pengasuh pondok pesantren Asulaimaniyah Dateng Romo Kiai Haji Nur Khatib ingkang kula pundi dateng para kiai ingkang minulya ingkang kula pundi kula hormati Sang Yang Adipati Trenggalek alhamdulillah kersa lenggah dateng sedaya aparat pejabat Pak Camat, Pak Lurah nglumpuk sedaya Para pejabat aparat muga-muga nambahi tobat lan taat nuwuhno nikmat. Ngejak sedaya umat jangkah nuju jalan selamat dunia akhirat Allahumma. Oh, nalon alon Boten ngerasa ngerti-ngerti pun tuwa dino ganti minggu waktu demi waktu silih berganti berlalu setuju gak setuju nek kulon jenengan kido gelem jujur setiap desah napas adalah selangkah menuju alam kubur Perayaan ulang tahun sebenarnya perayaan berkurangnya jatah umur. Betul? ing kuntum burun, wong sing gelem tafakur. Sing do gelem mikir atine dikir. Kebanyakan manusia pada bergembira, bahagia ketika bertambah harta benda, tapi gak susah menawa kontrak jatah ning dunya saya sudo ora krasa ngerti-ngerti tuwa surati teko. Rambuté putih wayai mulai meripat lamur sedak kubur, untu ompong wayai ngerong, rada kisut sedak bolongan ciut. Nggih apa mboten? Menungso sami dolirwa. Nek hari ulang tahun Hijriah, ul tahun baru Hijriah tahun baru nih wong Islam dorang legewo biasa saja delilah ora ana wong polah jajal kok tahun baru almasaihi anake ku abi dijak ning alon-alon tuku serompet kabeh padahal wong islam Dino Jumat jare bodone wong Islam, dino Setu bodone wong Yahudi, dino Minggu badane wong Nasrani kenang apa Setu Minggu prai Jumat makat koteran gak Jumatan, wong Islam kalah aturan. Niki monggo kulon jenengan ya Allah. Ngerti-ngerti kok yo ya tua, Menesak niki niku mati ndadak jalaran sepele do mati. Ngen kula niku tanggane kula mung ketiban sawang mati kok kan. Lho sampean ora percaya angsale ya waras wiris ngono esuk-esuk ki tanggane ngorak-ngarik omah nderek sambatan. Timun ketibanan sawang katutan blandar, Pak. Sing tiba sawange sik blandare katut kok. Lu ngene le mati ya Allah. Nek ora mosok iya nek iya mosok ora duweku ora bakal kecekel wong liya, wek wong liya ora bakal kecekel aku wong wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ora usah meri kontrak jatahe kancane, tanggane tuku montor nyileh enak to? Tuku mobil nebeng mantep to? Tanggane tuku montor mentret. Lah apa wong ana jatahe dhewe? sugih dianggap sugih dewi pangkat dewi duit dewi kadang lali syukur nang pengirani niki monggo niki pejabat Ojo telat lek dan toa tentara-tentara dunia ini hanya sementara polisi dua hati-hati bendino malaikat mentelengi Pak Lurah Jawa mumpung ora Jawa, mangkat ibadah, teko pengajian gentok barokah, RW aja sakarmu RT salat ora nindakake, besok dikecek dasih Bupati rawani aku. <laughs> Wong calon urung mesti dadi kok. Wong presiden wis iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso gak dadi, DPR iso lengser, lurah iso kalah. Camat malah calon mayat, mati lah camat. <laughs> Ini panjang umur Allahumma. Moga-moga Pak Camat ya Allah Gusti anggere Pak Camat kumpul kiai mbon swarga Allahumma. Lagi ngeri kok Kang. Ya Allah Gusti, dunia makin gila. Islam tinggal nama, agama hanya tulisannya. Yang diburu hanya dunia, lupa akhiratnya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin sengsara. Pada dunia panggung sandiwara, semu sementara satu tahun. urat nana, orang duit-duit iso utang tetangga. Raiso mangan jalokan, saning akurat kurang sanggup. Jalok siapa? Lha sing edan malah iso dandan sing bengkong ke omah gedhong. Durjana tansah ndodro begal tansah ndrugal. Maling matene milang-miling copet delalah nyawane awet. Lho nek kabeh wong kepengin mulya ora ana kok urip pengin cilaka. Mboten enten wong kepengin susah, gak ana. Kabeh pengin bunga. Ning kok ya ora sithik omah-omah sing morak-marik merga napa wis durang nganut aturan agama. Aki ora gomo ki kocar-kacir. akal do mikir atine do lali dikir salah kedaden dadine wong ken sampanangen lah iki Ya Allah, niki monggo kula panjenengan omah magrung ora tentrem, duit akeh ora ayam buju ayu do pegatan. Delok TV niku Dewi bersisik ya pegatan meneh iki ya jahal. Wong ora barokah tak kandhani. Astagfirullah. Coroe ya laisa minna malam yuwakir kabirona walam yarham sogirona. Ora tak aku aku laku umatku sing sempurna nek ora ngajeni sing luwih tuwa sepuh ora nyayangi sing cilik. Mula monggo santri-santri no poro kiai santri kudu nganut karo kiai anak un mutimun masabat biwasmihi awasmi mabi talak coro alfiah kae eh wong tabik kudu manut marang madu enaat manut marang manputi santri kudu nganut karo kiai Allahumma niki Syukur-syukur mutimun masabak iso nyampurna no kiai nerus no perjuanganipun para kiai. Amin Allahumma. Lah dino zaman jaman kok kata menungso sami nyekolah no anak urusan dunyo ojo nyala no tukul generasi duniawi sing digoleki mung donya lali aku mau Kena pinter ning mbok ya bener. Pinter pondasi Quran bener, bener pinter, pinter bener. Iki dino pinter ning do keblinger ati utro putra kula kemungkaran, kejahatan, perzinaan berkembang pesat terang-terangan tidak ada kata malu orang yang melakukan. Ora joko ora perawan, sing tuwa ora ketinggalan. Wong sandal teklak yo ning krikilah. Mahasiswa isine mung tawuran SMA kebruk-kabrukan SMP jaran-jaran. Wis ora kenal Quran mula pondok pesantren niki lho ya Allah. meriah kados ngeten iki temu alumni sedoyo manunggal cipta rasane bareng-bareng monggo nyengkuyung negara dibangun ben ora gunjang ganjing wong papat manunggal siji kiai mikirno santri pejabat mikirno rakyat sing sugih-sugih entokno duwite nggo ngusap sira anak yatim kanthi welas dusap ke duit merko diusap petak makmu ndi ora ngono sing ora duwe ndonga pon bon. sing ora duwe ra duwe niki donga besok kere-kere swarga dhisik amin allahumma yakin besok sing ning swarga sing kere-kere sik amin allahumma tenang kok sugih-sugih ngene iki rada keri nggih kok ya allah gusti mobil takokke montor takokke isapan kesuwen omah takokno wong ora duwe ora usah takok apa-apa langsung swarga takok apane wong ora apa-apa Hidup di dunia sementara tak akan abadi selamanya. Wong wong pengajian kanggo mondok pesantren iki mbok dilatih lagune ya selawatan kok romai ramadhan dangdutan goblok ora karuan. Engko nek wis wayahe remuk-remukan mengko goro-goro ra dangdutan mengko to coy. Nek pas pertama kiai-kiai ngono ki kan dia, wah jos iki sesuk dudang wis sesuk dudang kan ngono. Ayo nek wis duwe ilmu alima ya lamu ilman bahwa alimun kowe dadi wong alim kudune syarate ten ihya eh, ngandakno nek alim kudu amilu. Wong duwe ilmu kudu diamalke dilakoni. Ilmu ora mbok amalke ra mbok lakoni wiwitan tek ora ana wae gunane napa. Wit klengkeng Bandungan ras legi turuk saane setenan diketok eman-eman wae akeh regone larang. Wit waru ndoyong pinggir kali pecel obong bakar gawe apa? Mula kula jenengan le santri wis dikatami alfan ah, apa niku ihya niki wau wis kudu diamalno, dilakoni. Nek amilu bakal duwe pangkat sagolu niki enten ihya niku. nek wong gelem ngamalke ilmune bakal dipangkat sagulu, Sagulu niku akeh ketungkul sibuke mulang kono ngamulang kene mulang kono ngamal norono ngamal norono ngamal norono rene akeh sibuke ngalor ngidul iki ngamalno ilmune nek wis sagulu bakal dipangkat tulibu tulibu niku digoleki wong kono kene do goleki kabeh mergo duwe ilmu diamalake gelem ngamalno sibuk tenagane eh digoleki wong pirang-pirang kabeh do goleki enak wis tulibu bakale fakodu fakodu niku sepi suwan esuk rano suwan bengi rano saking katai wong sing goleki saingguk angel golek ame nek wis tulibu fakodu harobu kholwat nuring gunung para wali para kiai wong duwe ilmu senajan mati ki ora mati akhul il mikayun kha lidun ba damautihi wa ausa luhu tahta turabi rami mugi ire, wong duwe ilmu urip selawase senajan balung dagingi terkalang tanah ora ana jute ning harum namane wali songo wis do sedo lho kok makani wong pirang-pirang kaya ngono sing debis nggo cateran tukang parkir untuk bayaran rumput arep kelarisan dul kudung kentekan mergo napa ilmune tapi wazulja limayitun wa huwa masin alasara tapi nek wong ora ndek ilmu, ora ana gunane. Urip dianggap mayit gak ana wujude, dundang kumpulan ya ora ana usule. Meneng ae mung entek rokoke kancane, entek rokoke malah ngantuk mripate. Lebar kumpulan digugah malah bingungke berkat kiwa tekan gawa mulai dhewe. Kok sume kaya ngene kok ora ana kipase. <laughs> panas, panas. <laughs> Jangan pura-pura engkau bertakwa tapi ternyata berbuat dosa perbuatanmu selalu ingkar aturan agama wahai saudaraku mari bertobat muni salah ora dipateni. Ya ayuhan nas Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas saati syai'un azim. Semoni Allah muga-muga bolak-balik kaji. Wong kowe ora muni kok melu amin. Wong wis tak lirik kok apa? metenteng kok meneleng tok kok oh iya. Oh enggak. Ya ayuhan nas, bon. Niki lafal sitik niki lho sampe nangen ya Allah, Gusti Allah kena nyindir iki lho kok mak peleng ning sirah, Pak. Lafal iki ija sitik, Pak. Sampan mabum, Pak niki. Ya ayuhan nas, iling-iling menungso nek kowe iki jeda rupa menungso mbok yodo elingo. nek iki ora rupa menungsa ora eling ora apa-apa wedhus muni ngono kejajal mula ngendikane leres kun indan nas rajulun minan nas kowe dadi menungsa sangka mungguing menungsa saking pira-pira menungsa mergo iki dina kata menungsa sing lirwo nek awake di menungsa menus-menus kakean duh iki ngeri kok isine mung kakan omongan, loro kakan pakanan, telu kakan ngantu Bangun tidur, tidur lagi, bangun tidur lagi. Ha ha ha. Guyu kebanteran mati Mbak Sore. Lho ning donya kok akeh guyu nih, ning kuburan akeh nangis Ning donya kok akeh nangis besok ning kuburan akeh guyune. Allahumma iki lho kula panjenengan sing pun angen ya Allah Gusti Hudi kamilan fa inna safara bait ayo do golek sangu sing akeh lungamu kula panjenengan niku aduhe ora karuan Hudi kamilan monggo golek sangu sing akeh sak pola sak jangka bismillah iki kula panjenengan mula bener Ki aji Saka Ya kok kene kita diwaca jengkar sing alana sapa? Aji Saka. Aji wong nek bakal ngaji bakale aji. ngaji ngatur jiwa dandani hati ngaji dandani bolongan songo dendati aji bolongan songo nopo lambe, ngomong sing angki waton irung loro ngembus ojo angker nyosor kumpul ngadol minyak melu mambu wangi kumpul karo wong tukang uras ngisi melu mambu tehi aneh kumpul kok karo poro kiai gelem angkat ngaji temu reoni alumni oh besok dikirim lebet suwardi Allahumma Lah kumpul karo wong tukang judi. Senajan ora melu mung delok tok kok yai, delalah ana grebek polisi, katut kecerek mlebu bui Iya apa yu Yuparni? lu <laughs> sampean nangan ngeten wong kadang-kadang menungso isine mung gresula. La ilaha illallah. Gusti Allah karepe piye? Awe kaya kere, enak arek dadi gelem dadi Gusti Allah ki mbok yo diwakilke. Lho Gusti Allah malah diamuk. Wong sampan pikir mawon lah, ana wong kok ngaku kere moto siji ngeten iki 500 juta dituku ra entuk kok lho. Ibu, mripat 500 juta siji angsal, Bu. Loro sak miliar tukokno Honda entuk Suprapit piro yo Kasmirah. Iki moto, montor rong sasi ganti oli mripat yah mono yah meneh rasa nganggo oli, ketip-ketip-ketip-ketip gaya. Kuping sampan ora pesen gak iki wetengen jajal kuping siji tok apa ora sengkleh, Pak kuping jujune bahane kok rada empuk lek gawe umpama kuping iki bani atos alah alah jare kuping kaku tur cucu jujune kok iso mentul-mentul umpama kuping atos alah turu bantal swek kasur bodol nek pola jujune kok ya iso mentul-mentul lu sampan pikir ngeten iki irung lek gawe kok bolongan kok nang ngisor umpama ilung bolongan kok dhuwur grimis udan kebak irungmu kan mata ngene iki gen kena udan ditambahi alis nggo nambahi mata Bu ngono ki alis dikerok diganti sepeda tak linci pas lurit Madura kae bareng kena udan luntur ke Grandong kaya ngono kae lho alise kaya ngono la ilaha illallah Pada eling kendang karo cicik-cicik taboh padha elinga dulur sedaya kenindak nomprenatae agama padha elinga dulur sedaya kenindak nomprenatae agama supaya menjo ana ing ngendi Baca janji Ya oh helaju Ya oh helaju Ya ngono kompak to kan Arab ono sing ligen disik berangkir Anto ono kopi ini Sabar ngorak untuk saya ceret Tenang tenang gue Bisa kira ono kok kaya nabok kaya ora Kaya iya kaya ora Wong kene yo ora ana kopine padha wae kok. Mboten aku ora njaluk, sumpah aku ora njaluk. Biasane ana. Duwetine Gusti Allah dicontohke Haji Saka niku. Hurufe wonten kalih dosa. Ho no ca raka. Lho iki ngaji ning kene yo nerake kene teng ngono to Kang. Shalallahu Muhammad. Ho no ca raka. padha tasawala padha jayanya moga bathanga niki piweling niki ha hojo hangandhakake apa wae kang ora sira ngerteni ngomong ya ngomong sing ngangge waton aja waton ngomong kalamuna labdun mufidun kasakin wasmun wafid lun sumahar funil kalim ibnu malik niki kula jenengan niki Kalau kalamuna omongan iki sing berfaedah kuwi jenenge omongan nek omongan ora faedah kuwi dudu omongan ning ocehan nggih napa mboten contone istakim, niki lho sing jos Ibnu Malik ngulangi kula jenengan ken istiqomah mergo nek istiqomah bakal entuk karomah karomah bakal saadah saadah bakal jannah Allahumma ismun jeneng jenengmu wong Islam kudu ngerti apa artine Islam aja mung lambe tulisan KTP Islam agamane lu nek pengajian pancen rame mludak wongi nganti muncrat idine kyaine ning lebar pengajian gak ana buktine wis wis wis bablas mejite yo gedhe musolane sae jamaah arak wongi tong tong tong jari kurang seru ana kentong malah mapan sing muni yo kowe dhewe poso ya warna-warna alasane ana janmah wetenge gak kuat ngobong rokoke nek bengi ya sahur karo anake bojone lho kok esuk ning pasar mebu warung sikil gendandul lambe keling jus sapi mulih gayane tekan omah ide-ide wae heeh heeh cerita kae ora poso gecek ndase cah ngene iki wong islam begawe cara islam salamatul insan fihi tilisan ibu lambini dijogo syukur-syukur dikulinak non dikir yo yo sitir ngokno idab tu diasaian bismillah apa wayar ngelakoni nganggu bismillah yo ben barokah ning sawah ning kebun ning kantor ning omah umbah-umbah yo bismillah nyapu omah yo bismillah rumati bocah yo bismillah lumah-lumah yo bismillah. nggawe anak yo bismillah. aja ngger plak pluk plak pluk ngono nganggo jopo ben anak do genah saiki durah genah kok Bocah mahasiswa karo wong tuwa ora ditata krama, Pak. Apa le? Pak era sang etok-etok ya, Pak. Lah napa to le? Kanca-kanca reoni alumni mangke do mampir ini kabeh. Pak era sang etok-etok. Lah napa te ora entok-entok-entok? Isin aku, Pak. Kowe iki ireng sikil menjeber, Pak. Ngono ya, Jal. Lho pakane dhewe kok diireng-irengno. Lho darep lene rapo. Niki mek ajeng rapat, Pak. Lah rapat lah, Pak. Membahas ilmu penting. Ilmu apa? Ah, ora kelasmu, Pak. Ora kelasmu. Lah arep gawe apa? Niki mengki ajeng merancang mesin Indonesia dereng enten, Pak. Mesin iki canggih, Pak. Indonesia dereng enten. Wedhus mlebu metu dadi jaket, Pak. Wah, mesin apa kuwi? Wah, ora kelas, Pak. Iki mesin hebat, Pak. Wedhus mlebu metu dadi jaket, Pak. Alah. Wong barang mesin ngono kok gumuntele, eh, wedhus mlebu metu dadi jaket aneh. Aku ki lho mlebu karo makmu, metu dadi kowe kok, Le. Apa aneh yang delok sisan kok. la ilaha illallah ono pengajian sandangane anyar wangine kaya ngono lho ya wedekan kandel kakaruang nek kanggo wong liya metu njaba sik apik kaya ngene ngomah kanggo bojone lho handruk telung rendeng kalak suwek dinggo apeke ora karuan mula wong lanang kok gelis do mati mengi mengguk watuk iki mergo napa handruk musik ini rungokno iki ibu wong lanang ya padha wae aja dume dadi wong lanang. <laughs> Bapak di bertanggung jawab a atas pi pendidikan anak ka keluarga. Ayo ibu bapak cipta rasa karsa sayek saya tapi manunggal dadi siji. Aja ngandhaki sing ora genah, ngomong sing ngangge waton, aja ndelok gambar TV. Isine do pinter-pinter omongan, pengacara kono pengacara kene glibet akhirnya bar ilang. telung puluh hewu jarak pitung sasi sing duit pirang-pirang miliatan do santai do dan rekreasi mpun kebesok ono hisapan ten nerakanipun Gusti Allah astagfirullahal mugo-mugo pejabat pemimpin kita iman Islam negara dadi tentrem ayam, amin Allahumma Insya Allah merdeka niki dudu yang londo diriwangi toh nyawa tetes ludiro intan bantara kainjak Jepang londo saiki wis merdeka yuk bangun desa kutha munggahing negara Monggo Pak Lurah, rondo-rondo tileki nggih. Maksudnya dibantu ngono lho. Ki pikirane ngres-ngres terus kok piye. Fakir miskin, anak yatim dipikirke Pak Lurah. Amin Allahumma. Aku rawani kena Pak Bupati aku. CS kok salah. Lurah-lurah ngene iki sing cilik cendek-cendek ngene iki. <laughs> Besok swarga. Amin Allahumma. Ya Allah Gusti, astagfirullah. Niki hono, iki aji saka mawon riyen. Engko balike kaya meneh pun sak kesele ngono ae. Niku anggar wis meniru kono kae tes ya Allah Gusti. Heh, <laughs> wene arep nguyah aku ngene iki. <laughs> Ono oh, no nandur becik panen kabecikan nandur Olo panen kealanan adunya atul akhirah kangelan entuk bayaran kerja entuk gajian nandur mesti ngunduh nek orang nandur ya ora ngunduh ini ono mengunduh orang nandur maling saudara-saudara. Wong ora nyoklahno anak kok pengen diajeni anak. Ndak mungkin, Pak. Monggo kula jenengan. Ayo Kula panjenengan innalladzina amanu wa amilus sholihati inna la nudiu ajra man ahsana amala. Mboten badhe sari Gusti Allah wong kang tetep pinaringan ganjaran kabagusan, kamulyan, kasuwargan Allahumma. Monggo niki diangen-angen bumine gonjang ganjing segoro angop gunung do watuk Pak glundung bumine Kang parti rungokno iki Bumi gelundung pikiran. Nek wis digonjang ganjing pak. Yauma tarawna tadhalu kullu murdiatin amma arduat besok dina kiamat Pak Dik. Rungokno yu, wong ngemiki lali sing dimiki saking gunjang ganjing bumine, ora ngurusi anake domblan dan karepe dhewe, wong ngemiki lali karo sing dimiki besok dina kiamat. Sakniki pun dicicil kiamat. wong ngemiki lali sing dimiki bocah sing ngemik wis lunga barange jedo diegleh eglehno kecekel karo bayi-bayi tuwa ana iwak tek ora tutupan kucing weruh kok ora mangan kuwi kucinge goblok ya apa ora apa nggih napa boten Pak kowe krungu yo. kucinge muni nggih krungu apa ora sing diwak itu tutup ana nang nganggo rok semene lan bonceng mekakah sisan ora klebon orang-orang bocah iki. Heeh, aku ora dhewe kok piye. Kaose sesek mulai bonceng nyikep komburi ketok SMS, silit metek sithik, Kang. Aku ngono, aja mbok slip tutno ae aku yo muni ngono supirku. Lah wong kiai wing ngewel meneh kowe didi. Astagfirullahal cicil kiamat, Kang. Watadaudatu hamlin hamlaha wong meteng ilang wetengane brojol dhewe besok dina kiamat saiki wis dicicil Kang wong meteng ilang wetengane Usume LKMD lamaran kari metenge diseketir padha ngisir padha sering kentir padha gedenge kawin dhewe-dhewe gua anae aborsi enten apa mboten kiamat Wataro nasa sukara wa mahum bisukara. Wonge mendem dong liyeng dase padal ora ngombe besok dina kiamat. Sakniki pun kathah wong mendem ning ora ngombe. Satra lang bagus wanita ilang ayune brahmana pandhita kiai pejabat ilang ciptane orang ngrusi derajate sing cukup kebutuhane dindelke mung nekate jare nek ora nekat ora cukup karepane Pager mangan tanduri, konco mangan duwe kancane, juragan mangan kuline, majikan mangan babune, dalang mangan sindene, kiai moh karo santrine. Sorry coy. sakit kiai kok coy. Dalange asem ane iki. Kowe arep aku, aku wis mule. Insyaallah niki monggo. Lho niki media dakwah kok. Kanjeng Sunan Kalijaga ringgit Sunan giri anggit giri nata Sunan Griseng nata lumantar seni budaya seni ben indah sing teko wonge kathah nggawakno barokah budaya budi daya budi tata krama daya usane wali songo kanggo ngrangkul menungso ben do gelem teko ngrungokno mlebu kuping tengen tutupana kuping mlebu ning ati dilakoni kelawan seni budaya wayang kae kaya menungso dalang kaya pangeran dalaya dulu dalan petunjuk nujono dalan kabecikan dalang modal piwulan lang langkah-langkah sing ora genah Iki soal kecekel, polah wayang ora kecekel dalang, ora kecekel dalang mlebu kotak wayang kukut pindah panggonan liya sesuk nggo ndi. Dadi bupati kiai ora kecekel dalang, ora kecekel dalang ya mlebu kuburan, ora rapet lek ngubur oo oh, oh, dibongkar Sumanto digodhok pangan. menungso kaya wayang mula menungso kaya wayang mesti duwe ayang-ayang ning menungso karo wayang luwih apik wayang nyatane wayang sekotak lanang wedok lebokno dadi siji ora ana sing meteng jajal piye Pak Lurah ngene iki ngeri-ngeri <laughs> ya Allah Gusti oh kembali kelas Jaman saiki oh zaman edan manung sanurut bujuking sitan saben dina golek sandang pangan nganti lali nyembah pangeran jarene yen orang edan ra bakal keduman iki iya kaya ora Mangga. Zaman saiki kowe jaman akhir. Amanung sanurut nafsu napikir saben dina donya kang dipikir akhiratnya kocar kacir saking ngetemen anggon pamikir yen kukur ora turu kasur sapa sing jujur nyuwun sewu Pak Bupati, kersane lagi lejar nggih, muga-muga barokah. Amin Allahumma. Ya Allah. Niki dakwah merangkul orang memukul entuk iwak ning ora butek banyune. Ayub Siptoro Sokarso ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal uduan adil pada diri sendiri adil pada keluarga adil pada negara adil pada yang mencipta iki lo orang ahli surga wong awak iki loro jasmani rohani jasmani dipakani rohani yo ya dipakani jasmani pakan sekolah sayur rohani pakan pengantikan dawuh pitutur jasmani kurang mangan gering kuru rohani kurang mangan dadi sok keliru ayo do ngaji golek ilmu angel nek durung ketemu tapi nek wis ketemu urip iki maju entuk pangestu lan iki monggo kula panjenengan eh kewajibane wong tua, adil ning gone putra kaji-kaji niki anake ya disekolahke ke, wala ilaha illallah wong tua le wiridane ra karuan anake kok gitaran Quran ora kenal kok Lho niki monggo kula panjenengan ya Allah Gusti, subhanallah. Wong sing lara pengin waras, kadang-kadang awake diwaras malah do lara. Niki hono cara ruwet rentengin donya iki, jalaran menungsa wis ora padha gelem nglakoni kewajibaning urip. surip sing do urip ngibadah sing tertib niki Raden Werkudara Kiambake nganut karo gurune ken golek kayu gung susuwe angin. Kayu niku lafale khayun, artine urip. Urip kula jenengan ki urip gawe apa, sing uripno sapa? Tujuanmu apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Niki urip sing urep sapa? Gung Gusti Allah sing mau Agung. urip kula jenengan ki sing paring Gusti Allah. Lah susuwe ning ndi? Kon goleki susuwe angin, ning ndi rak mesti ana angin. Gusti Allah ora ning ning ndi ana Gusti Allah. Raning kene, raning kono, raning kono, raning kono, raning kono, raning kene. Dak dak dak Gusti Allah Maha Agung. Lho niki Sunan Kalijaga kok. Ora ning kene, ora ning kono, raning kono, ning ndi Gusti Allah kan goleki. Tentu di pun Gusti Allah. Raden Werkudara jegur segoro. Diperintah gurune Begawan Durna ken jegur segoro. Jadi di Safinata fa inal bahra amik dan danano praumu segoro kuwi jero. Ombake gedhe rakarwan cobaan sak dalan-dalan godaan pirang-pirang rayuwan memabukkan nek ora kenceng iman kebujuk dening setan. Mula kon dandani praune sing apik tembeli. ben ora kepangan macan kaya kerangke ngarep buri qobliyah dia, Senin kemis, ulan sura poso wong Yahudi 10 sura do poso oh, wong Islam kok ora poso mergo napa Nabi Musa selamat saka Firaun Yahudi melu poso wong Islam kudu poso sedina tanggal ulan sura ganjarane padha karo haji umroh ping 1000 mati sahid ping 1000 poso wulan suro ning ben ora padha karo wong Yahudi kudu tanggal kancani 10 tasuka asura 10 utawa 10 11 niki ben ora kaya wong Yahudi ganjarane malaikat saya ndongaake insyaallah di ngapura dosane Allahumma apa meneh kok man masak rok sal gelem ngusap sri anak yatin masya Allah ini gue wulan suruh ganjarane insya Allah barokah monggo niki sing suge suge ojo bakil ojo cetil bersedekalah maka kamu akan kaya resep Ojo ngantek omah itu tidak menerima sumbangan bentuk apapun. Melarat anda jadi. Diganti bersedekalah maka kamu akan kaya. Laisal gina angkasratil arodi walakinal gina gina nafsi. Orang kaya bukan harta benda. Wong sugih ora bandanyake. Wong suki sing sugih atine ketoto. Nrimo panduring Gusti Maha Kuwasa nglegono mulya akhirat kecewargo Allahumma umpama sliramu lali mreng Gusti ayo tobat dilakoni umpama sliramu eleng yen mati gawe dosa mesti wati sinaksan malaikat loro kan urip ana dunya iki mulang ibadah kang maha kuwasa amal saleh lakonana urip ana jagat pun Pun pun kesel napa derek Lanjut napa wayangan. Oh, lanjut. Eh, alah ya Allah Gusti. Salah kok menteleng tok kok wong wedok-wedok lho. Coba iki mikir apa to yo? Ya Allah ki kok bagus ngono ini ya Allah. Wong saiki Islam rasa maca Quran kok. Jajal. Kuliah ora apal-apal, kuliah wah ora apal banget nek wong Islam. Tapi nek muni lagu-lagu ngerap lho. Ya Allah Gusti, ana drame ora iki? <laughs> Lho iki lho ya Cak. Eh, Gayamu iki Dram palsu. <laughs> Mulih sasane kene iki lho. Nek muni ngeben apa salahku? Apa salah ibuku? Hidupku dirundung pilu. Tak ada yang mau yang menginginkan aku terjadi pengopo pilu. Aku jadi penawar rindu Aku jadi kekasih hatiku Kendang Timur ke barat Selatan ke utara Tak jumpa Aku berjumpa Hari bosan jahitnya kok apal cerdas kok kan lu ngene ki nek muni Quran kok meneh kok alfiah Astagfirullahaladzim mula ngger iki ana pondok pesantren kiamat rodok mundur Allahumma nek ki madrasah pondok wis kukut kan mpun ditenono oh, madrasah bayare murah utang ya entuk ijih kurangi apa delok entuk guru madrasah sarung ngatek ngeper-ngeper kok kan lho piye wong kapur entek penghapus bosok bocah ora bayar kok guru bendino rapat rapat niki pripun Pak Guru pripun Pak Guru ada apa ini lah pripun niki Pak Guru kapur entek penghapus bosok bocah ora bayar iki piye pun ngeten mawon Pak saiki wali murid disurati siji-siji dititipi anake akhire gawe surat niku guru iki disurat kakek karo muridnya Pak ditulis karo gurune bapak taba ya pataya ro pataro baya ro lempit nyole surat go mulai kakek bapak nggih pak yang mulai pangsa surat kondi ping pak guru surat apa mbah nek gorene dibuka biak baya wah guru madrasah kemaki <laughs> suratnya bahasa Arab Leh, Pak urung di duit leh, iki wis kanggo urunan kangane kangamu. Ya wis ngene leh ya. Pak ya menghormati karo surate gurumu iki tak balesi kaekno gurumu. Biyen Pak ayo ya tau madrasah wong sulati Arab ya tak balesi Arab. Tulis karo asob, sopata soba pataba ro pataro sobaro. lembek, Nyole surat go mangkat sekolah. Kayak Pak guru, nggih Pak anak gue amplop guru madrasah tanggal lawang sebuya guyu Pak surat neh le bayaran le <laughs> dibuka biar sobaro kakek anak <laughs> iki kuwi Pak rapat meneh guru niku pripun Pak niki iki pripun kon bayar malah balasannya sobar iki piye kepala sekolah ngamuk sobar sobar tasi. watasi ini surat tak balasane kayak ini anak ini ngain tuh mau sin patasa patah usaha lepet nyole surat kayak pamu nggih pak yang mulai pak sa surat kondi kayak pak guru surat apa mbah lu kok surat suratan toh surat apa mana mbah nih ini dibuka karo pak ane usaha ki guru madrasah ki po goblok Wong sabar, kira artine sabar. Kon usaha-usaha ning dilewes ora usah sekolah madrasah, ora usah tipik-tipik-tipikinan. Iki surate guru tak baresi kekno kono. Tulis karo pakne batu mabu, bapak taba, ropata robu, baro. Lu madrasah kok kon bubar la ilaha illallah. Anak mangga sekolah, Pak, surat Pak. Dibuka biar bubar rapat meneh. Iki piye kon bayar malah kon sobar kon, kon usaha malah bu, bubar. wis kene suwan Pak Lurah suwan Pak Lurah iki Pak Lurah ada apa Pak Guru ada apa ada apa <laughs> lurah kan ada apa ada apa bahasa Inggris kok piye ada apa Pak Guru niki pun Pak Lurah madrasah kon bubar siapa siapa Pardi Pak Lurah Oh, pancen kurang ajar 3 tahun belum bayar pajak Pardi. Gorene suratnya tak balasane kakno Pardi kono. Tulis karo Pak Kepala Lurah iki tulis. mim patama tapa tata mim tumamu matamu lemah <laughs> madrasah kon bubar kok piye ya, ya, jajan ngamuk lu rae lu niki lo pondasi insyaallah bener bener pinter amin Allahumma ya Allah Gusti Masya Allah Insya Allah kanti ilmu kalau dengan ora bakal keliru kal ayamu nuda wiluha nas dunia niki diputer mong bejo wong papat siji darun wasun sing omai jembar pun ating kang longgar nomor pun sari un kendaraan sing mlayune banter rupane ilmu donya akhirat misbahun mundiun lampune sing padan lampune kuburan apa atul Quran sedekah jariyah so salat jamaah anak ising dosa leh lan saleh oh niki monggo kula njenengan mula Raden Werkudara ken golek kayu gong susui angin Niki tak bareni mau menah iki ya engko gen kono mengko niki ken golek kayu gong susui angin ken jegur segoro kabeh ora ana sing setuju wong ngerti nek perkudure kok iso nglangi kok jegur segoro padha karo ngleli bunuh diri gajah itu bondo ngalang-alangi anoman tunggal bayu yo ngalang-alangi ibu kunti keluarga dikipatno amjur segoro wis ngerti kok praune wis apik syariat mempeng werkudura warka Dauran roka ayar ka urukuan pawarakun irka irka warka u aizadu warka u isyadu moco sahadat sopa siro warkaulan ruku osopo siro wis suruku wis sahadat wis kuku ponco noko kuku ki kuku ponco ki noko ki landep kuku agamani lima ngutu dilakoni lebar wiridan dungani mandi ngaku kuluk binangkoro ndek ngarep muri waoto majer mas kencer irung sujud ning gusya Allah majer mas kencer irung titi ane santri nek biji santri sing lincip kencer irung santri bijisan kok miring keplek bijisan malang dadu bijisan kok abot buri belantik sapi Raden Werkudara akhiripun jegur segoro ngilmu tareka. Temriku ketemu kelawan Dewa Ruci Guru Mursid biat dengkul ketemu dengkul dituturi carane. Sloko sloko batra Abaka e elai e, lo. Monggo. Sloko sloko batra selukuh selukuh mesti pola. Ngosek, ngosek tau anggar jenit mesti seneng. Durung tekan rungok sik tau Pak. Suluku lafali salaka ya seluku sulukan bahwa salikun wada kama sulukun osluk osluka osluku rungok sik tau Usluku ora usluku usluk bocah biar kae. Malah usluk usluk. Usluk usluk ya Satria Edar kan ngumpet anak sapa cak usluku ngambano suku nuju golek il, ilmu Allahumma Wah, iki bocah kok iso usluku usluk bocah iki usluku batoke iki batinaka usluku batinaka lakokno batinmu batoke ilahi lo batinaka la ilaha il nggih Bu nggih la ilaha illallah Muhammadur rasul kulon jenengan diulangi kelawan diworoji ayo dikir nafi isbat la ilaha illallah lewat lambi banter si romo menyang solo terus diulangi dikir sing rahasia sir kita gitu? temriku diulangi Raden Werkudara diurangi guru mursite ken goleki susuhe Gusti Allah wonten kalbi khafiyi ruhi siri nafsi afa kolap ngati palati papi tu digolekno gawe susu susuhe Gusti Allah mulo sir dikir sir ora kudu ngusar kaya wong ngono kae ora usah kudu ngono Mosok oh, koyo barongan la ilaha illallah la koyo barongan kaya ana. Endi kurung tak la ilaha illallah la ilaha ngedan kae. Endi keringan no kiai sing genah ahlu sunnah wal jamaah Allahumma. Wis ra gugu sing model-model. Jihad mati syahid. Kena bom syahid sangit. Nggih napa mboten? Ora wong ahlu sunnah wal jamaah pondok pesantren ngulangi mateni wong ora ono. niki monggo niki rumakke iki singgot-singgot gondrong iki rumakke iki ngerjegot rada gondrong brengos dientaki jubah ora pati tekan isor nek jubah kan tekan isor kata rada kagok ya nek kandhane bocah ngeten iki sithik-sithik bid'ah, sithik-sithik bid'ah la ilaha illallah. Kula jenengan iku sing penting ibadah golek ridho. Dene swarga neraka besok paring Gusti Maha Kuwasa. Wong 500 tahun ibadah, bae kapan dekel mlocote neraka. Aku njur ibadah pirang dina, aku ngelek-ngelek wong liya. Kaya-kaya kuwi kunci swarga. Monggo lah nek pengin swarga, pengen. Eh, Niki monggo kula jenengan mardhatilah metu dalan kono monggo metu dalan kene monggo sing penting tujuane padha besok teng swarga mbuh dhisik sing ngerti sapa Yo lewat liwat ana operasi polisi, lene pas ana operasi polisi, STNK-ne mati si Muradisi, apa tekan gone malah kecrek polisi lebokke buwi, iya apa ora Kang Jupri? Lah iya kok ngono kiai sing genah. Amin Allahumma. Nah niki Raden Werkudara. ketemu Dewa Ruci dikandani. Oh, iki lho, kiai kiai ini, kiai ini, kiai ini tekan Kanjeng Nabi, tasa ranti rante melu gantol keseret penagih kelan Kanjeng Nabi mergo nganut para kiai. Alaikum bi mujalasatil ulama wastima'u kalamil hukama. Innallaha yuhyil qalbal mayyiti binuril nuril hikmah kama yuhyil ardal mayta tapi ma'il matori ati kaya bumi bumi menjenuh kena panas srengenge ratau kena udan bumi bengkal atos neratak tandus gersang menek kok ditanduri wong dipacule potel kok ati menungso padha bendina kena panas maksiat ora tau kena udan kiai pengajian ati iki bengkal atos wes wes wes dikandani orang rewes tambah ngecepres bola bayi dikandani lah kok malah mentelengi mangkel ke ati aja ngono mas aja ngono di pawangga aja ditutupi nek macerga Tanggonan kang ngaji nek kepengin ayo padha melu ngaji aja ngono mas aja ngono saiki ayo padha lakoni dawuh Gusti Ya Rasulullah wa sallam kaya iya kaya ora Aku ki wis ngerti tak goleke sing iso ditabuh tabun sing banter ora apa-apa Ora ora nek rusak ya ilah ilallah Masabun kembali kelek lek Oh jane ki tekoti tabuh terus mung contohku iso mlebu dhewe Pak Ngerti kok mbok tabung ora ya iso golek nggon dhewe. Wis padha kelas Amin Allahumma. Bon, kembali niki monggo kula jenengan ya Allah Gusti, inggih usluku siron man. Waman wa ma wa al tusawi man dzikir. Wa hakanda inda tayyin suhir termasuk isi mausul. Man iki isi mausul sing isi mausul mesti duwe selah, selah mesti ngemot ait, ait kembali mausule. Ini orang santri orang ngerti sama teko muni ngono wae ketok Mbah. tua-tua ngopo kuwi. <laughs> Wis ketok ngono, manki menungso. Lah menungso sing piye? Mesthi ana sifat iki. Ana mausule. Menapa ki selae menungso kan akali waras. Lah ora waras mung sarungan tok ora masalah kan. Wong ora waras ae. <laughs> Lho aja ning sembrono niki lho, kula panjenengan. Niki menungso sing akale waras fasolu siromo menyang Solo siron man fasolu ayo do salato ayo do jamaah Allahumma amin jamaah do wegah kok menanggar sugih sithik anggere isak ngundang dukun pejet ngono kuwi jajal lha mula kula ngomong matur niku sing kere-kere mergo mlebu dhuwur swarga dhisik mergo ahli jamaah tak critakno iki jam rolas pun ngantuk napa dereng niki iki ora ngantuk-ngantuk ya niku enten sahabate Kanjeng Nabi melarat sak donya. Mpun, paling melarat lah pokoke. Jenenge sahabat Salabah. Masyaallah, saking melarate niku sarung siji gentenan. Gentenan karo bojone. Sarung siji gentenan karo bojone ngono wedo kaya le jamaah masyaallah. Wong melarat sarung siji gentenan doko jamaah. Lah kula jenengan sugih pirang-pirang kok jamaah wegah. Soh Salabah. Anggap nih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salabah mulai. orang wiridan. Kadang-kadang sholatnya telat. Bocah kok anggap pola sembarangan bocah kuwi taktuk-taktuk karena pedih. Kepijat kok ya orang lagi kok ya, <laughs> Niki lho. Kanjeng Nabi ini kum bendina ndeloki salabah sembahyang rak wiridan, kadang-kadang telat orang rakaat iki piye tau cah akhirnya tak takok salabah dalam Kanjeng Nabi. Kowe sembahyang kok rata wiridan. Kadang-kadang sembayangmu telat ya ono apa salah Dih Kanjeng Nabi nyadung duka wale-wale nopo Kanjeng Nabi, kulo tiang buatan gadah lah karepe piye? kulo niku buatan gadah Kanjeng Nabi sarong menika setunggal gentosan kali garwani kulo. Mula kulo sembayang buatan wiridan, langsung wangsul dintosi garwani kulo gentenan di sembayang kali buju kulo. Lah kowe nek salat telat menawi kula salat telat ngoten nika, sarung kula pun dienggo kali garwane kulo rumiyin nempi kula nggih. Ning kula wiridan ra santai Lah iya sarung kok gentenan tok salah nggih kanjeng nabi lah iya nek sarung ki mbok nggo kowe lah bojomu terus piye bojo kula nggih terus krakep mengkurep mboten pola sarung mbok kowe bojomu piye nggih terus mengkurep krakep mboten pola apa ora masak-masak nggih mboten mlampah-mlampah makanya gitu ya kodok kanjeng nabi kowe kok guyon lah nek sarung mbok nggo bojomu Lha kowe piye? Kula ngoten wong tiyang jaler Kanjeng Nabi kula kempit matik mboten doyak kucing. Eh eh eh eh salah teh. Lha kok sekoyo ngono kuwi oleh murah duwi Kanjeng Nabi mbok kula diparingi donga wiridan kersane kula cepet sukeh engko watake nek sugih kowe ora. Jamaah mboten Kanjeng Nabi. Kula mengki nek menawi sukeh tetep kula jamaah. Tenan po ora? Nggih Kanjeng Nabi. Wong kula kirim mawon doko jamaah kok kok kula sukeh Kanjeng Nabi mohon jamaah takbir nomor siji. Wiridan paring karepe. takbir sini bocah iki ya wis nyampe tak ijayah wiridan tungo, kok dilakoni nggih kanjeng Nabi sahabat Ali dalam kanjeng Nabi kuenciku awedhu siji kekno karo salah bangku modal wiridan nggih kanjeng Nabi sahabat Ali juga wedhus rada gede, diparingi karo salabah salabah diparingi wedhus karo kanjeng Nabi nggo modal witan salaba. matur nuwun sahabat Ali ya aku matur nuwun aku entuk wedhus aku entuk wedhus tuntun blandang salaba. sahabat Ali dalam kanji Nabi salah banti pun kondur lho kok ora pamitan sahabat Ali salah kok mulai ora pamitan lah iya anggih untuk wedus lali karo kanji Nabi kan nek urung dadi nglesot ning empere kiai bareng dadi kok lali rae rungokno lurae entuk wedus lali salah aku entuk wedhus, aku entuk wedhus. Urung tekan omah bengok-bengok pune, aku entuk wedhus pune, aku entuk wedhus wong wedok krungu, sing lanang tok kaya gedhe tuntun wedhus seneng sak pore. Endi pakne? Endi pakne wedhus endi pakne? Blandang teko omah, mlayu nuti wedhus gak eling mengkrep tanpa sarungan. Endi pakne wedhus? Endi pakne wedhus? Lho ngono ki jajan. metu rasarungan lek salah babune wedhus, bune wedhus padha-padha rasarungane. Ah, nggih ora wedhus wali aurate kan sor mejana iwake kurang blonjo adul a. Ah, astagfirullahaladzim Masya Allah Niki monggo Sak labah Untuk wiridan kancing nabi mandi pak Wedus gawa mulih Tambah wiridannya kancing nabi Wedus meteng saudara-saudara Wedus meteng basi pitu anake saudara-saudara. Wedus pitu sekali basi. Pentil wedus papat tok saudara-saudara. Sing telu wedus ora man pentil. Akhire sak labah ngemi wedus ana andan ora jamaah salabah. Sesok bayi meneh pitu, bayi meneh pitu setahun Madinah kebak wedus salabah belas ra jamaah salabah. bojone mentel karan biyen sarung gentenan la ilaha illallah saiki sikil ana gelange kok piye ala gelange kaya perante asalamualaikum <laughs> yayane astagfirullahalazim bangunan kuburanmu sadurunge sira padha mlebu tobat to sadurunge sedo ngamal kesaenan sadurunge datang kesempitan sadurunge dileboni ayo didandani lho niki lho Sunan Kalijaga rupane napa salat jamaah atul Quran sedekah jariah anake sing do lan saleh mulane ditabuh kloneng karo Sunan Bonang Sunan Kalijaga neng neng neng neng neng neng nong nong nong nang nang nang dang dang tak dang dang gur ngono lho kan neng neng neng neng neng neng nung nong nong nang nang nang dang dang tak dang dang walah neng neng neng ayo meneng meneng tafakur tafakur mikir mikir gawe Allah aja mikir sing gawe ya wong semene akehe kok dewi-dewi lha ana sing anake pitu ana sing la ilaha illallah ampun pirang-pirang kaya ngeten iki kenikmatane Allah neng neng neng ning ning ning akal nurun fi qalbi yufariku baina haq wal batil akal cahaya hati wong gelem mikir tafakur dadi bening atine zikir la ilaha illallah dadi nong nong nong demunung yo donya mulya demunung besok akhirat arate mulya nang nang nang kudu menang saka pangrining setan ndang ndang ndang tobat aja dindi aja sumaya ya nek tekan tuwa nek ora dugi apa ora cilaka dandan tak dandan gur njegur ning masjid tong isih kotong deng deng deng isih sedeng sadurunge njegur ning kubur oleh-olehe payung montoh, eh nek lebar fasolu salat la ilaha illallah lae lae begegek ugek ugek sak ndulita mel mel iki jam rolas pas lancine jumuduling goro sikro kang bolo tumingal kacang bo samyo mendalam gaweane kae. Wong jagane dhewe-dhewe kok kan. Niki langsung gara-gara apa lanjut? Eh alah alah, engko gara-gara nek ana. Lir tatit mleteng kaca. Dayaku ne sang yang ngarepo kumantos tengah dalu doplo ngaplo ngongan ngopo apa toyo <laughs> eh goro-goro zaman semene menungso domalek ke belati dandang dari kuntul-kuntul dari dandang wong lio dari sedulur sedulur dari wong lio goro goro zaman soya edan seura edan ora keduman Ora jokora prawan sing tura ketinggalan sandal teklek ning krikilan tuwek-tuwek ya je petakilan kepengin rabi prawan. Prawane yen begi nangis wae mergo wedi karo merongose goro. Goro. Eh lakon sarwa ganjil, wong utama malah kepencil. Oh mangku raja rabi itu tindak adil, anane mung tindak jail petakil rabi itu lakune buta cakil. Tansang gratil tur cetil embedi til goro. Goro. Goro. Goro. Goro. goro. goro. ben ketok rame kan. Yogo yogo ra entuk kopi meneng kabeh kok piye. Ha dekne ora tak bayari kok nek dalane ya muni yo. Engko dibayari 50.000an ora muni yo. Potong 20.000 kere dekne. Aku ora muni yo ora muni muni kabeh ben rame to Kang. Goro-goro ngono to. Wis tak sing muni tak dongake muga-muga bojone meteng nek. Amin Allahumma. Umah suci dibenceni ana langgar kaku sigar masjid mung dianggit gelem mangkat ning masjid nak mangkat kari dhewek nek mulih dhisik dhewek karo golek-golek sandal apik amblas dipek goro goro-goro tengahing wengi wong golek pangan kaya gabah deni teri isin ora pati peni, akeh wong sing do metu bengi nek ditakoki ning omah sumuk sepi metu njaba mbok menawa ana Joko sing nyenengi mulih ngeitur ya nyangoni senajan rodok nglenti gorok eh wong salah kok yodo ya bunga bunga, wong bener diincer-incer wong apik ditampik-tampik wong ala dipuji-puji wong cilik diangkrik-angkrik wong melarat dicutat-cutat wong pekir diusir-usir wong miskin disir-isir wong kere diecek wong bodoh digiru-giru wong gedhe mikir waduh eh dhewe wong sugih ane pamrih wong bagus patrapane kaya wedhus wong ayu tuh kemayu nek bengi metu guyu mamerke pupu payu rong puluh ewu <laughs> goro goro goro zaman edan Nah, urip tanpa agama lagune kata pujangga awit mau lagune Roma terus kok piye? Ana sing kadonya salim ring iman pikir donya lali pengeran amarga elo liyane manungsa ora mergo bondo donya iman Islam ilmu agama nang iman laris. Allahumma Allah muka barokah. ini kimpun jam 12 seprapat. Pripun donga napa terus? Ya aja ngono sampan ini orang mesak ke uang iki Ibu, ngatos jam pinten, Bu? Subuh. Modar ini Aku besok nak diundang rene aku mau ngalari elek-elek Ngaji ngantek subuh merkosa apa-apa kowe? La ilaha illallah mon. Siti ngas mon tak tambahi 5 menit mesake Mas Kamdani. Mengke lek ndang goro-goro komplit niki mengke nggih insyaallah. Nggih, mugi-mugi sedaya menika kula jenengan mboten namung jagong ning donya, besok jagong wonten swarganipun Allah. Amin. Allahumma Yuk, oleh-oleh payung monto. Payung monto kula lafale fayamutu, menungso ki mesti bakal mati man aikona bil mauti wa alima annahu nazala bihi la mahalata fala minhu min istidati min amali solihat wastinabi min amali khabisat. Wong ki nek percaya mati bakal tumeka maksiat lerenono. Iki khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sak baguse menungso wong sing dawa umure lan bagus kelakuane Allahumma ning aja ngantek dawa umure kok elek kelakuane niki ditata manahe pun duren-duren roti-roti biyen-biyen saiki-saiki tahun baru sing bakal teko hijrah artine pindah maksiat pindah taat lali pindah eling tawuran pindah rukun Allahumma patang atau seket kilometer Mekah Madinah nek awan panas Masya Allah ora karuan nek begi dingin penusuk jantung kalbu kanjeng nabi melangkah biyen durung enten sing jenengane bis numpaki e, oh, tuwa pak tak kandani Masya Allah, patang atau sakit kilometer demi dakwah Islam kanjeng Nabi hijrah monggo kulon jenengan walau khutwatan ayo do hijrah ayo sak pola sak jangka niki monggo kulon jenengan mardotilah ridani pun gusi Allah Allahumma mergo napa menungsa niki mati mesti wit klapa bluluk tiba enten cengkir tiba ana kemlumut wis dunduh nggo dulang basi kemendung nggo botok terasi degan gawe es campur roti Rodok tuwa diparut nggo nyanteni sing garing tiba dhewe gerek sing duwe conto wit klapa padha menungsani eh kabeh ki ana panen kabeh ana pungkasan Awan mesti ana bengi, bengi ana awan. Iki kabeh kudu panen nandur bakal ngunduh. Niki kula jenengan kabeh suwi-suwi iki ana panene. Panen umatku umur swidak tumeka 70, Mbah. Nek jenengan wis umur swidak, iki jeh telung tahun nek Kanjeng Nabi kontrak swidak 3, ijeh telung tahun meneh. Nek bengi iki swidak loro sasi gerek ngenteni, iki lho sesasi besok tak kandhani. Nek wis 11 sasi 3 minggu ngenteni sok minggu ngarep anaum akul maut wong tua-tua mati jare kan turu kancane mati. Mula nek mapan turu siap-siap sisan. Ngono salat sik rong rakaat wudu maca syahadat mujul karo kidul madhep kiblat. Eh mbok menawa kelancor, gerek buntel nyetorno kan gampang, Mbah. Duniki lho kula panjenengan subhanallah istighfar sing kata man atabim bil arti khotiatan yaghfirullah ba'da ayyakula la ilaha illallah dosane kaya ngopo kula panjenengan la ilaha fa mutu mak jentit ngosek obahe ngosek Geger jentik kok obah. Mak jentit niku fajanatika, nek diwaca kok fajanatik, artine napa suwarga. Temriku usluku saking pertama punta dewa fa anta dakwa kajamu kalimo sada maca syahadat. Usluku werku doro niku terus nganggo rukuk. Nek bar rukuk rupane janaka rupane poso. Ngoten, janaka niku poso wonge alus, janaka wong poso mesti alus mergo ngeleh kaliren. Mula kaya dadi Araden Arjuna, Arjuna Arju pengarep-arep naja slamet Janaka Janatuka suwarga oleh-oleh payung unta mak jenit pasen sejan natika. Ayo nek nglaruki suku lahir batine ning gone dalan pangerane insyaallah akhir pungkase swarga sing bakal dingake. Amin Allahumma iki hono coro apa kawruhana hakmu ki apa kewajibanmu apa iki monggo kepingin dihormati ngaji nono kepingin diganjar salat ibadah kepingin didik putra mulya titipno pondok pesantren siji wonten keluarga loro ning sekolahan telu lingkungan pergaulan iki dino ati-ati waspada insyaallah Pak niki nembe hono cara kodho to besok meneh nek diundang meneh ngaji kaya wong mangan mangan ki iwak enak are tanduk segone entek ben liwet meneh. Pengajian keenak-enak kalau bar sok ben ngundang meneh. Kasian deh Ibu gelem ya semene ora gelem ya semene ya sukini. Zaman saiki kudu sing ati-ati. Bujuen setan godorino lan wengi. ake wong lali nuruti karepe ati dorang elingi besok bakal mati molane kita sedoyo imane kudu dijogo kudu sing waspada aja nganti piye teko Tuhan kita di kota ¡Gracias! di tulungan syafaat dunia akhirat amin Allahumma ya alamin Ya Allah Ya Allah ya you. safinata fa inal amik monggo dandane praune ayuk jegur segoro jegur segoro tanpa prau dadine mati toreko tanpa syariat kafir sidik siti jenar gak entuk para wali songo yo kudu syariat yo kudu toreko eh diolahi tawajuh munajat golek inten suluk amjur tenging sekuru ben entuk hakikoh marifat nang pun Gusti Allah Allahumma Insya Allah hudizata kamilan fa inas safaro bait golek sangu sing akeh lungane adoh ning iso utang tangga ra mansun jaluk kanca ning akhirat kurang sangu jaluk sopong gulik sangu sing kathah istighfar amin Allahumma Khafifil himlah fa innaha kaudun enteng nogawamu dalane sempite ora karuang wat siratal mustaqim angele kaya ngono iki pogo nganut karo para kiai insyaallah gampang kisapane lewat wat siratal mustaqim kaya dene kilat menyambar tingake pengapura swarga Allahumma sekedhik muga-muga enten barokah lepat kuatah nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.